проблематична. Немає ніякої, не витримав Тищенко. Дозвольте, пошколярськи підніс руку бас. Його Йоржик стовбурчився войовничо, задьористо. Будували ми, наш інститут. Хтось же має відповідати. Проект був під контролем. Під моїм, мовив Тищенко. Майдан прокашлявся в кулак. Останнім часом він кашляв часто і зараз подумав, що таки треба піти до лікарів і перевіритись. Йому посмутніло на душі. Так, Тищенко мав поцікавитися, перевірити ще раз, підказати. Новий проєкт, нові навантаження. Це в тому випадку, якщо вже перейняв на себе контроль. Він міг його й не перейняти. Це не його функції. Казуїстика. Він сам признається? Це так, хитнув головою майдан. Ви ще щось хочете пояснити? Бас підвівся, обсмикнув на собі сірий цивільного крою напівфренч. Те, що не захотіли пояснити ви, Денисе Івановичу. Там є зміни, зроблені рукою Тищенка уже в робочих кресленнях проєкту. Але проте потім я хочу наголосити, що оцей лист прокуратури не знімає відповідальності з товариша Тищенка. Тоді про справжнє обличчя Ірші не було відомо. Тищенко брав на роботу сина старости, ще й порадив йому приховати минуле свого батька. Може, він скаже, я вже казав. Я вірив, бо знав його, мов без нехотя мовив Тищенко. Ага, я пам'ятаю, інтуїція, скривив губи бас. Так ось, як ви знаєте, я людина пряма. Прямі шпалиці, кинув Огієнко. Нехай, не приховую. До ворогів, верхоглядів, розкрадачів. Ну чого ви завжди берете на себе прокурорські функції? Хто вас уповноважував? з серцем кинув Огієнко. Народ іменем народу. Ох, його іменем. Не перебивайте. Якби таке вчинив я, порушив порядок, не сказав би й слова. Судіть на всю котушку від і до. Ого, ще й як би завив, знову не втримався Огієнко. А може, і справді не оборонявся б, подумав Тищенко. Йому пригадалася розповідь про те, як перед війною Бас написав донос на самого себе. Похвалив проєкт чоловіка, на якого було складено звинувачення, пішов і розказав. Але потім попрацював на цьому терені чималенько, уже стосовно інших. І йому не страшно не мучить сумління? Коли за чаркою Василь Васильович Отаков лоб запитав його про це. Посперечалися до півночі. Бас не приховував, що осуджує нинішній лібералізм. Він обстоював порядок, щоб від і до. А хто хоч на сантиметр переступив за ту межу? часи минулися, але бас і далі викриває, і далі громить. Здається, це стало сенсом його життя. Щось перекрутилося в його голові. Заскочив там якийсь ролик не туди, куди треба. Вважає, що його час приспіє? Хто зна. А його бояться. Обснюють поза очі і бояться. Василь Васильович подумав, що навіть майдан не одважується поставити баса на місце. Через те й здається, мов би перебуває з ним у спільці. І пригадалося йому, як років чотири тому їх трьох закликали на колегію міністерства Майдана, Тищенка і Баса. Вони чи не вперше не дотрималися міністерської інструкції, повстали проти неї. За тією інструкцією гробилося одразу дві малі річечки.